Esiet sveicināti, ir atkal pirmdienas pēcpusdiena un skan redzījums ielūdz Gregors skola pie mikrofona mācītājs Artas Drujietis. Šajā reizē mēs runāsim par kādu ļoti būtisku tematu, kas varētu patiesībā pat teikt ir visu citu lietu sākums. Un proti runa būs par aicinājumu, par Dievu doto aicinājumu. Par to, ka patiesībā mēs neko nevaram izdarīt, uzsākt, paveikt paši, ja tam pamatā nav Dieva dots aicinājums – Neviens cilvēks nevar Dievu darbā izdarīt kaut ko lielu, kaut ko būtisku, es pat teiktu vispār neko labu, ja tam pamatā un sākumā nav Dieva aicinājums, kas visu šo lietu sāk, kas dod to, ka Dievs ir paredzējis tev tavu vietu viņa plānā, ka viņš ir devis tev savas dāvanas, ka viņš ir gatavs tevi vadīt un veidot tavu dzīvi tā, ka tas noved pie laba, tīkam un pilnīgi mērķa. Citiem vārdiem sakot, pie tā, kas ir Dieva prāts. Šis aicinājums no Dieva vienmēr ir sākums tam, ko mēs pēc tam varam cerēt un gaidīt redzēt. Par to runāsim šodienas raidījumā, un kā parasti vispirms arī šajā reizē Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolas aktualitātes. Pirmdien pulkstens desmitos vakarā skolas kapellā tezē lūkšana. Katru otrdienu pulkstens deviņos no rīta svētbrīdi striķu pamatskolā. Otradien, pulksten 6. vakarā, skolas kapelā Gregora skolas divkalpojums. Divkalpojumā kalpo skolas studenti. Visi mīļi aicināti! Trešdien, pulksten 7. vakarā, skolas kamīna zālē Alfas kurs. Alfas kurs ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību, kā arī saņemt atbildes uz dzīves jautājumiem. Ja vēlaties uzaicināt Gregora skolas pārstāvis piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu. Sīkāku informāciju par Gregora skolu un tās pasākumiem varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 638 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. Pār mani nāca tā kunga vārds, kas man sacīja, pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu. Un pirms tu piedzīmi no mātes miesām, es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravietu tautām. Tad es atbildēju, ak, kungs mans dievs, redzi, es neprotu runāt, jo es esmu vēl jauns. Bet tas kungs man sacīja, nesaki, es esmu jauns, jo tev jāiet visur, kur pēc tevi sūtīšu, un jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi un tevi pasargāšu, saka tas kungs. Es lieku savus vārdus tavā mutē. Tādus vārdus mēs varam lasīt praviešu Jeremijas grāmatā pirmajā nodaļā, un lai arī mēs šeit redzam, kā Dievs uzrunā pravieti Jeremiju, dod viņam viņa aicinājumu, viņa dzīvē un kalpošanai, es domāju, mēs ļoti labi šeit varam ieraudzīt, kā Dievs vispār runā ar cilvēkiem par viņu aicinājumu. Lai arī šie vārdi bija teikti viņam, viņa laikā, es domāju, mums nav nekādu šaubu par to, ka Dievs arī mūs pazina, pirms mēs vēl bijām piedzimuši. Un mēs varam zināt to, ka Dievs arī mums bija paredzējis vietu viņa plānā, pirms mēs vēl piedzimām. Un tas ir tik ļoti būtiski, ka mēs ļaujam Dievam atklāt, kas ir viņa plāns, kas ir viņa griba, Kādai kalpošanai, kādai dzīvei Dievs mūs ir paredzējis, izredzējis un aicina. Tieši tāpat kā Jeremija varēja šo aicinājumu, ko Dievs viņam izsaka, pieņemt vai noraidīt un, ja tā var teikt, aizdzīvot savu dzīvi garām, tieši tāpat arī mēs. Mēs varam aizdzīvot savu dzīvi garām, ja mēs nedzirdam Dieva aicinājumu, vai noraidam to tad, kad dzirdam. Tāpēc tas ir tik ļoti būtiski ka mēs meklējam tā vietā, lai paši izplānotu savu dzīvi, paši izveidot visu, ko mēs gribētu tajā redzēt, bet ka mēs meklējam tajā Dieva gribu, Dieva aicinājumu, ka mēs meklējam savu vietu Dieva plānā, pēc viņa nodoma, kāds tas ir bijis. Un tas ir tas brīdis, kad mēs varam atklāt, ka tieši tādi mēs esam radīti, kādiem mums ir jābūt, lai šo plānu īstenot. Tieši ar tādām dāvanām, ar tādiem talantiem, uh, ar tādām spējām un nespējām, ar visu to, kādi mēs esam, Dievs mūs ir radījis konkrētam plānam, konkrētam mērķim. Un es domāju, tas ir fantastiski, ja mēs varam saņemt šo aicinājumu ļoti skaidru. Un ja mēs varam tajā dzīvodami redzēt, ka tiešām tā nav mūsu kaut kāda dūla iedoma, kas mūs zen uz priekšu, bet ka tas ir paša Dieva aicinājums, kuru nevienam vēlnam nav pa spēkam apstādināt jo tas ir pats Dievs, kas no radīšanas to tā ir paredzējis. Tas droši vien ir iemesls, kāpēc šī ir viena no būtiskākajām tēmām, par ko vispār runāt, un ar kuru, ja tā var teikt, tikt skaidrībā savā dzīvē. Šo jautājumu par Dieva aicinājumu, kā parasti arī šajā reizē mēs jautāsim tiem cilvēkiem, kas mums ir līdzās, kurus mēs satikām. Kādus aicinājumus no Dieva savā dzīvē tu esi saņēmis un caur ko? Esmu saņēmusi tādu aicinājumu iet un darboties alfa kursā. Un, un to, es, to es saņēmu pēc tam, kad es pati biju piedalījusies alfa kursā. Tā aicinājuma ir drīzāk pamudinājuma, kur Dievs ir dots caur svētiem rakstiem, caur Bībeli, vai arī attiecīgas situācijas, kur pamudina vienkārši. Es tā domāju, tā darbs, Dievs darbojās caur, vai arī caur cilvēkiem, es saku, caur cilvēkiem, situācijām. Un tad attiecīgi arī tu rīkojies kā tev Dievs uzrunā uz tavu sirdsapziņu, tad to varētu nosaukt tādu pamudinājumu jā, un aicinājumu. Tuvākais un aktuālākais aicinājums caur Dievu bija aicinājums nākt nākošajā gadā mācīties Gregors skolā, jo biju uz Tezēla lieldienās un visu tās lūkšanu laikā. Un, un arī pēc tam bija tāds iekšējs uzrunājums, ka jānāk ir uz Gregor skolu mācīties. Ceru, ka tiešām Dievs svētīs sagatavo šo ceļu un tiešām varēšu šeit laimīgi nākošajā gadā arī studēt. Pirmo aicinājumu es esmu saņēmusi tieši no dieva. Brīnumainā kārtā violi spēlēja slavēšanas grupā. Es 16 gadus nebiju rokā ņēmusi violi, un tad man nokrita violas lociņš no skapja naktas vidū. Drīz pēc tam man uzaicināja slavēšanas grupā spēlēt violi. Un otrs aicinājums man ir tāds, tā kā es esmu dziedināta fiziski, Dievs man dziedinājis mugurkaulu, tad sludināt neticīgiem cilvēkiem evaņģēlī, bet vairāk individuāli domāju, ka pirmais aicinājums, par kuru es varētu runāt, kā es to šodien saprotu, ir vispār aicinājums ticēt un, un būt baznīcā. Kā pirmo aicinājumu es atceros eh, pirmās lieldienas, kad, kad es sapratu, ka, ka Jēzus pie krusta ir mīris tieši par mani, kad man tas vairs nelikās, ka tas attiec tikai uz citiem, bet tā bija tāda pirmā personīgā tikšanās, un, un tas bija kā aicinājums – ticēt tam, sekot un palikt baznīcā. Tas bija tāds pirmais tiešais aicinājums, ko es varētu teikt, kas bija tieši no Dieva paša, acīm redzot caur svēto garu. Visbiežāk jau laikam tādi aicinājumi nāk caur cilvēkiem. Tāpat runājot par skolu, par to, kā es nokļuvu Gregors skolā, tas bija pateicoties cilvēkam, kurš daudz man par to bija Eh, stāstījis, vai pareizāk sakot, bieži pieminējis un radījis lielu interesi manī par skolu. Tas bija vēl kāds aicinājums. Var runāt noteikti arī par tādu vienu lielu aicinājumu dzīvē, bet eh, par to es laikam neesmu vēl tik droša, lai es varētu eh, to noformulēt, bet, bet katrā ziņā tas ir kā tāds ceļš, Dievs tevi aicina – iet pat tad, ja tu vēl īsti nezini to, to gala rezultātu, to mērķus, ko tas būs, bet ka viņš tā ir iedrošinājis paļauties par to, ka viņš izvedīs un parādīs arī to lielo aicinājumu. Nu, es domāju par tādu gan par dzīvesveidu, gan par kalpošanu, kādā veidā var sev tādu pilnībā piepildīt to, kam Dievs man ir radījis. Es varētu pateikt, ka es saņēmu nu, tādu vienu lielāku aicinājumu, Un tas bija mm, un ir aicinājums um, būt par skolotāju kristīgā skolā, un arī par audzinātāju, un savā ziņā arī par mammu <laughs> šiem bērniem. Un visus pārējos varētu uzskatīt, nu, ka tie ir tādi dievu uzrunājumi, jeb tādi, nu jā, tādi dievu uzrunājumi, kā teiksim par to, ka man jābūt Gregoras skolā, arī dažādas citas lielāku un mazāku uzrunājumu, kur es saprotu, ka Dievs tiešām mani aicina un sauc, uh, Bet nu, to es neuzskatu par tādiem lieliem aicinājumiem. Varu teikt, ka Dievs pie manis strādā interesanti, pat fantastiski. Iepriekšējā gadā, augusta beigās, Krustpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika draudžu dienas. Svētdienas dievkalpojumā sprediķi teica šīs skolas direktors, mācītājs Artis Druvietis. Mācītājs arī paziņoja, ka vēl notiek papildus uzņemšana – kristīgajā kalpošanas skolā un nav nepieciešams vecuma ierobežojums. Tā pavisam negaidīti ieteicos savai paziņai, kristietai mājai, ka tad jau arī es varētu mācīties tādā skolā. Beidzās dievkalpojums, es jau devos ārpus baznīcas teritorijas, kad izdzirdu, ka māja mani sauc atpakaļ. Un saka, lai es dodos parunāties ar mācītāju par šo skolu. Nu, atgriezos atpakaļ baznīcā un no mācītāju uzzināju nedaudz par šī iespējām mācīties šajā skolā. Dievs tā negaidīti mani paņēma aiz rokas un ievada šajā skolā un deva iespēju man uzzināt tik daudz par Dieva vārdu. Tā nu mācos es šeit, kur man līdzās ir jauki studenti, patīkami skolas darbinieki – un gudri pasniedzēji. Tās bija atbildes, kuras saņēmām uz šo jautājumu, un, lai runātu par to vairāk, mēs aicinām uz interviju Gregors Kols pasniedzēju, cilvēku ar tiešām bagātu, dziļu un, manuprāt, es teiktu ļoti cienījumu un vērtējumu pieredzi. Kristīna Eice, kas kalpo jaunatnē ar misiju, un kurš, es domāju, pieder pie vieniem no retajiem cilvēkiem Latvijā, kam misijas jomā un laukā ir tiešām dziļa un bagātīga pieredze. Tavs priekšmets saucas attiecību veidošana misionāra darbā. Tomēr tu iesāki runājot ar studentiem par aicinājumu. Kāpēc tā, kā tas viss iet kopā? Es domāju, pats pirmais, tas ir pats pamats patiesībā. Attiecību veidošana misionāra darbā. Tikko mēs sākam runāt par misionāru darbu, mums vispirms jāsāk runāt par aicinājumu, vai es vispār esmu aicināts, vai es neesmu aicināts. Un tad izējot no tā, pārliecības, no tās pārliecības par to, kā Dievs man ir aicinājis, tad es varu veidot attiecības. Es varu veidot attiecības ar saviem vecākiem, tieši attiecībā uz misijas darbu, vai ar saviem bērniem, vai ar saviem draugiem, vai ar savu draugu. Bet tas aicinājums būtībā tiek pārbaudīts, vai Dievs man ir aicinājis, jo attiecības nevienmēr veidojas viegli. Kā var zināt, ka tas tiešām ir aicinājums? Kā tas aicinājums no Dieva var izskanēt kādos veidos? Dievs runā ļoti daudzos un dažādos veidos, bet es domāju, pats pirmais un pats pamats, protams, ir Dieva rakstītais vārds, Bībele. Un mēs varam katrā no evaņģēlījiem atrast uh, vienu šķautni no lielā uzdevuma, kur Jēzus saka, ejiet un dariet par mācekļiem, gan visas tautas, gan katru, katru individuāli. Un Jēzus saka, tā kā tēvs mani sūta, tā es jūs sūtu, Tā tad ir šis veids, tāpat mums tiek mācīts, e, kas tad mums ir jāsludina, ka mums ir jāsludina grēka nožēla un atdošana. Un, protams, apstuļu darbi to pabeidz ar šo geogrāfisko dimensiju, kur Jēzus saka, jūs būsiet man liecinieki Jeruzalemē, visā Jūdijā, Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Tā kā, kā es runāju arī ar studentiem, ka patiesībā mums šis aicinājums ir dots. Aicinājums ir dots iet Un, um, ja kāds grib palikt mājās, tad patiesībā viņam ir jāsņem aicinājums palikt mājās. Bet tas ir tikai viens no veidiem. Protams, tas ir ļoti vispārīgi, jo katrs kristietis lasa Bībeli un lasa šos vārdus, bet Dievs runā daudzos un dažādos veidos. Viens no veidiem, kādam varbūt Dievs runā tiešām dzirdamā balsī, to gan es neesmu ļoti daudz, daudz dzirdējusi, ka Dievs tādā veidā runā uz cilvēkiem, bet es zinu, ka tā notiek. Tāpat Dievs runā caur sapņiem, caur, caur vīzijām. Visbiežāk, ko es esmu dzirdējis, ka Dievs runāt caur tādu iekšēju mieru, iekšējo balsi. Un man liekas, ka tas arī nu, ir, ka šī ir šī iekšējā liecība par to, ka Dievs ir aicinājis. Aicinājums tas būs kaut kāds noformulēts teikums, vai kā, kā es zināšu, ka tas ir tieši aicinājums, jo mums jau arī tās iekšējās balsis skan dažādos veidos, daudzos. Es domāju, pirmkārt, Dievs jau mums katrā ir ielicis kādas dāvanas. Jā, un tātad, kāda ir mana sirds vēlēšanās? Tas ir vien, tā ir viena lieta, ko Dievs jau ieliek mūsos iekšā. Tad, protams, las, es lasu uh, rakstus. Dievs var uzrunāt savu rakstiem arī savādāk. Es nedomāju, ka tas ir pēkšņi viens tāds teikums no zila gaisa, kas izlec un saka, oh, šis ir mans aicinājums. Es domāju, ka šis aicinājums tiek formulēts ilgākā laika posmā, un, tur, un, un šis aicinājums arī jāsaņem ir apstiprinājums aicinājumam gan no, no draugiem, tāpat noteikti no, no, no draudzes mācītāja. Tas ir ļoti svarīgi. Tas jau varētu nozīmēt, ka mums katram dzīvē vispār ir kāds aicinājums, un tad mums viņš ir tajā dzīves laikā jānoformulē. Kas varētu palīdzēt noformulēt to aicinājumu? Tā, protams, katram no mums ir aicinājums, ja es saku, ejiet un dariet par mācekļiem, un darīt par mācekli tu vari gan savu kaimiņu, gan arī dodoties uz Āfriku. Kā jau teicu, mums ir katram aicinājums – ir daudz lietas, ir jāskatās, kādas dāvanas Dievs man ir ielicis, jāskatās, kādas ir manas sirds ilgas, jāskatās, kas man vislabāk padodas, un tādā veidā es arī šo aicinājumu varētu arī formulēt. Un, um, Kādus dievs aicina tieši tā, kā es teicu, kādus aicina doties pie kaimiņa un kādus dievs aicina doties uz Āfriku. Patiesībā gan viens, gan otrs aicinājums ir pietiekoši grūti. Dažkārt cilvēkam šķiet, es labāk braukšu uz Āfriku, kur man neviens nepazīst, nekā iešu pie kaimiņa, kurš man pazīst un zina visas manas kļūdas, un neveiksmes un neizdošanās. Tā kā viens aicinājums nav ne svarīgāks, ne labāks, ne arī vieglāks par kādu citu aicinājumu. Vai aicinājums var tikt arī pārbaudīts? Protams, neapšaubām, un viņš ne tikai var tikt pārbaudīts, viņš tiešām arī tiek pārbaudīts un dažādos veidos ļoti bieži, tīpaši, ja tu saņem aicinājumu doties kaut kur ārpus Latvijas, bieži vislielākā pretestība ir no ģimenes. Jo tas ir tik ļoti pretrunā ar to, ko šodienas pasaule mums varbūt māca un ar tām vērtībām, kas tiek uzstādītas, ka vecākiem, varbūt tās un tāpat tās citiem radiem ir ļoti grūti to pieņemt. Un, un, un tad, tad šis, šis jautājums, vai Dievs man tiešām ir aicinājis, vai tā tikai bija kāda man laba ideja, un es labāk paklausīšu saviem e, tiem cilvēkiem, kas man saka, ka tā labāk nedarīt. Tāpat var gadīties, ka arī draudze nesaprot šo misijas aicinājumu. Jo tik ļoti bieži mēs skatāmies uz Latviju paši, e, ka mēs esam misijas lauks, kur mums būtu jāsaņem misionāri, ka mēs neesam gatavi sūtīt cilvēkus ārā. Mēs neesam gatavi pat cilvēkus uh, laist uz kādu citu draugu kalpot. Jo kurš tad aizpildīs to caurumu manā draudzē? Un tad atkal ir šis jautājums, vai Dievs man ir aicinājis? Vai Dievs man ir aicinājis, un ja Dievs ir aicinājis, tad, tad man ir autoritāte iet un darīt. Tāpat tiek pārbaudīts arī jautājums par finansēm, jo ļoti bieži, it sevišķi modernās misijas organizācijās, pārsvarā katram cilvēkam, katram misionāram pašam ir jāvāc atbalsts finansiālais. Un kā gan es varu iet runāt ar potenciāliem atbalstītājiem un ziedotājiem, teikt, ziniet, nu es īsti nezinu, vai Dievs man ir aicinājis vai nav aicinājis. Nu, ja jūs man ziedosiet, tad droši vien, ka Dievs ir aicinājis. Šādā veidā atbalstītāji parasti negrib ieguldīt kādā projektā, kur cilvēks pats nav pārliecināts. Līdz ar to tas ir kā mūsu pašā pamatā zināt to, ka Dievs ir aicinājis, ka Dievs ir teicis un ka ir saņemts arī apstiprinājums. Un, protams, šeit ļoti bieži palīdz eh, raksturvieta no, no vēstules Filipiešiem, kur Pāvils raksta 1. nodaļā, 6. pantā. Tas, kas jūsu sirdīs labo darbu ir iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Tātad Jēzus jau ir tas, kurš ir pirmais, kurš ir izaicinājis, viņš ir bijis tas, kurš ir devis vispār šo sākotnējo ideju par misijas kalpošanu, un tad arī pie viņa turēties kā pie ankura un zināt to, ka viņš ir ko darbu, ko viņš ir iesācis, to viņš arī ir pabeigs. Arī tad, kad dzirdam, ka šis aicinājums tiek pārbaudīts, vai arī, ka tur ir jāsaskaras ar grūtībām, varbūt pretestību, nu tad kāpēc jāmeklē un kāpēc jāsako šim aicinājumam, varbūt vienkārši labāk dzīvot kā ir? Ko tu uz to teiktu? Labāk dzīvot, kā ir, tad jau arī jēzus tāpat varēja teikt. Tās es patiesībā negribu, man tas par grūti, man tas par sarežģīti, es varbūt nemaz nenākšu uz zemes. Nu, jā, nu, ja es arī te esmu, nu, es nemiršu pie krusta. Un man tā liekas, um, kur vēstule ebrejiem saka, raudzīsimies uz jēzu, mūsu ticības aizsācēju un, un piepildītāju. Un es domāju, tas arī attiecās uz mums. Man liekas, ka Dievs ir nogurs no tādiem svētdienas kristiešiem, kur tikai saka, Dievs svētī mani, dod man, dod man bet mēs neesam gatavi iet un darīt. Un es domāju, tāpēc, ja mēs esam uzticami līdz galam, kā Jēzus mūs aicina, tad mēs iesim un piepildīsim šo, šo lielo aicinājumu. Un nevis tāpēc, ka mēs tādā veidā iegūtu vairāk dievu žēlastību, nevis tāpēc, ka mēs tādā vairā, veidā iegūtu vairāk dievu mīlestību. Nē, to mēs nevaram. Dievs mūs jau ir mīlējis un viņš mīl, bet vienkārši tāpēc, ka mēs viņu mīlam, tāpēc, ka mēs tādā veidā parādām savu mīlestību un savu nodošanos Dievam, jo tāpat kā bērns atnāk pie tēta vai pie māmas un saka, iedod man naudiņu un es nopirkšu tev dzimšanas dienas dāvanu. Un tas bērns nopērk to dāvanu saviem vecākiem, tādā veidā parādot mīlestību, bet patiesībā to naudu jau, jau, jau, jau vecāki paši dod. Tāpat Dievs jau mums visu ir devis, un viņš vienkārši saka, Parādi man tādā veidā mīlestību, piepildi šo aicinājumu, ko es tev esmu devis. Es esmu tev ielicis visas dāvanas, tev viss ir tikai nāc un dari. Un patiesībā Dievs katru no mums ir radījis tik ļoti īpašu. Katram mums ir savas dāvanas, un nav neviens vienāds ar kādu citu cilvēku. Un, ja mēs neejam ar savām dāvanām, ja mēs neejam savā aicinājumā, tad tā vieta paliek tukša. Un tad dievam ir jādomā kaut kāds plāns B. Bet Dievs ļoti labprāt gribētu ar strādāt jau ar to pašu sākumu, ar to, ko viņš ir radījis jau no paša iesākuma un domājis. Un kā tu pati sadzirdēji un saprati, kas ir tavs aicinājums? Dievs man ir devis privilēģiju piedzimt kristīgā ģimenē, un mēs jau no bērnības vecāki man ved uz draudzi, bet ilgu laiku es tiešām meklēju par to, ko tad man īsti darīt. Man padevās skolā vairāk priekšmeti, un tajā laikā par tādu lietu kā misionārs vispār nemaz nedomāju. Tāda karjera vispār neeksistē 90. gadu sākumā. Bet tad Dievs man savēt kopā ar kādiem misionāriem, un es dzirdēju kādu arī labu mācību, un es redzēju, ka tiešām tādā veidā ir iespējams kalpot Dievam. Un tajā brīdī es prasīju Dievs, ko tu vēlies, lai es daru? Un tad Dievs man gan caur, caur rakstiem rādīja kādu pantu, kas man ļoti uz, uzrunāja tieši par šo nodošanos, iešanu un mācīšanu. Gan arī man draudz to apstiprināja, draudzes mācītājs. Jā, tāpatās arī ar vecākiem es, es ļoti lūdzu Dievu pirms tam, jo zināju to, ka vecākiem ir, protams, savas idejas par to, ko bērni dara. Un kā par brīnumu arī, arī mana māma piekrita, viņa to apstiprināja. Tas man tiešām tā radīja tādu pilnīgu mieru un pārliecību, ka es varu iet ar tām dāvanām, ko Dievs man ir devis dažādajās jomās, ka es tās visas varu apvienot tieši esot misionāru kalpošanā. Nu jā, tāpat es gribētu novēlēt ik vienam radioklausītājam tiešām atrast savu aicinājumu, to, ko Dievs katram no jums ir ielicis. Un es zinu, ka jūs to nenožēlosiet, ja jūs paklausīsiet Dieva balsī. Lūksim Dievu. Varenais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi radījis mūs šajā pasaulē, un ka mēs neesam kaut kādi gadījumi vai negadījumi šajā pasaulē, bet ka Tu mums katram esi devis savu aicinājumu, mums katram esi paredzējis savu vietu Tavā plānā, Tavā nodomā, Tavā gribā, Tavā valstībā. Mēs pateicamies Dievs, ka mēs drīkstam Tevi atrasties, un mēs pateicamies, Kungs, par to, kādā veidā Tu to atklāji. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, ka Tu turpini darīt skaidri, jo skaidri to redzējumu un aicinājumu, kur Tu mums katram esi jau atklājis un devis, ka Tu dari dzirdīgas mūsu ausis tur, kur mēs vēl ar vienu nedzirdam to, ko Tu uz mums runā. Un ka visiem, kuri meklē, varbūt no paša sākuma, kas ir tā lieta, tas lauks, tā jomas, kuru Tu esi aicinājis, Dod, kungs, sadzirdēt tavu balsi, dod dzirdēt tavu vārdu, tavu aicinājumu, un dod drosmi un spēku atsaukties, lai tiešām mēs līdz ar pravieti iesē varam teikt, šeit es esmu, kungs, sūti man. Ja tu man aicini, kungs, es esmu gatavs iet. Arī tad, ja es nezinu, arī tad, ja es pats nevaru, es ticu, kungs, ka tavs aicinājums būs tas, kas iznesīs, un kas panāks to, ka viss notiks tieši tā, kā tas ir pēc tava prāta. Mēs lūdzam, kungs, stiprini mūsu katru tavu bērnu, tie aicinājumā, ko tu esi atklājis. Dod savu gudrību un vadību, kā tajā dzīvot, un nestaugus tev par godu, tavai valstībai par celšanu un vēlnu valstībai par nopostīšanu. To lūdzam tev Jēzus Kristus varenajā vārdā. Dievs patiesību, tevi meklēt un atrast es gribu. klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu pulkstens 5.10.